Υπάρχει φυσικά και η εφαρμογή μας, διαθέσιμη για κατέβασμα και στο Play Store και στο iTunes και ε, όπως λέω κάθε φορά για σας που αγαπάτε ειδικά αυτή την εκπομπή Μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση στο facebook με ελληνικούς χαρακτήρες, ραδιοφωνική εκπομπή «Απολαύστε Ανέθινα και βρίσκεται το σχετικό δημόσιο ανοιχτό group όπου υπάρχουν όλες οι περασμένες εκπομπές με tracklist σε κάθε post για να ξέρετε ακριβώς τι έχετε να περιμένετε. Ε, τελευταία το επαναλαμβάνω ξανά και ξανά. Θα το πω λοιπόν άλλη μια φορά ότι πλέον η ταξινόμηση των post στις ομάδες έχει αλλάξει και από τα κεντρικά του Facebook και δεν πάει μερολογιακά, αλλά βάσει έτσι απήχησης και κλικς. Οπότε θέλει λίγο χειροκίνητο ψάξιμο, αν έχετε χάσει κάποια εκπομπή, ώστε να σιγουρευτείτε ότι τις έχετε ακούσει όλες. Ε, σε αυτό το θέμα είμαστε up to date, όλες οι εκπομπές είναι ανεβασμένες και τις προηγούμενες Δευτέρες δηλαδή και φτάνουμε σε ακόμα μια εκπομπή και ακόμα ένα αφιερωματάκι. Το αφιέρωμα αυτό θα είναι γεωγραφικό αλλά και πολιτισμικό. Όπως έγραφα και στο πρόμο της εκπομπής στο page του σταθμού, αν κάποτε υποστήριζαν ε, διάφοροι ότι η Ρώμη είναι η αιώνια πόλη, OK, okay, ναι, έχει πιο μακραίωνη ιστορία, έχει το Βατικανό, έχει τις αρχαιότητες κτλ. κτλ αλλά αν θέλουμε να μιλάμε για το ε, σύγχρονο κέντρο του δυτικού κόσμου, δεν θα μπορούσαμε να μην ε, μιλήσουμε για την ε, Νέα Υόρκη ή το Μεγάλο Μήλο, όπως το λένε οι ίδιοι οι Αμερικάνοι, The Big Apple. Ε, έχουμε κάνει στο παρελθόν αφιέρωμα με τίτλους από πόλεις, αλλά αυτή τη φορά, απόψε δηλαδή, θα επικεντρωθούμε κυρίως σε αυτήν την ε, ε, υπέροχη, σκληρά γοητευτική ε, μεγαλούπολη της Αμερικής που πενθυμίζουμε ότι δεν είναι η πρωτεύουσα για να μην μπερδεύεστε όπως σίγουρα θα έχετε μπερδευτεί και όπως και εγώ την είχα πατήσει για πολλά χρόνια ε, είναι μεγάλη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι όμως η πρωτεύουσα, καθώς αυτή είναι η Ουάσιγκτον. Ο Billy Joel είναι ένας καλλιτέχνης που και την αγαπάει την πόλη και την έχει τιμήσει με τα live του και είτε το πιστεύετε όχι, έχει κάνει τρεις φορές ε, sold out στο Madison Square Garden. Ε, την αγάπη για την πόλη την αντιγυρίζει μέσω των κομματιών του. Από τα 1976, New York State of Mind. to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. seen all the movie stars their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. was so easy living day by day. at a touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. comes down to reality And it's fine with me cause I've let it slide Don't care if it's Chinatown or on Riverside I don't have any reason Left them all behind I'm in a New York state of mind I'm in a New York state of mind. I'm just taking a greyhound on the Hudson River line. Cause I'm in and I knew Δεν είναι απλά λοιπόν μια πόλη, κατά τον Billy Joel, είναι μια κατάσταση του μυαλού, μια συνθήκη, ένα φαινόμενο. Εδώ παίζει και με τις λέξεις στον τίτλο, καθώς υπάρχει η Νέα Υόρκη η πόλη και η Νέα Υόρκη η πολιτεία, New York State. Και κάπως συνειρμικά μας πηγαίνει από εκεί, αλλά στην ουσία εννοεί την ε, πόλη. Από το 1976 λοιπόν, Billy Joel, New York State of Mind. τη διάφορα τοπονύμια της πόλης και σκέφτομαι ότι ίσως είναι από τις ε, λίγες μεγαλοπόλεις που είναι τόσο πολύ κινηματογραφημένη και τόσο πολύ με αναφορές στην ε, pop κουλτούρα και στον κινηματογράφο που κι ας μην έχεις πάει ποτέ, σίγουρα ας πούμε ξέρεις ότι ε, τη χωρίζει ο ποταμός Χάτστον. Ε, ότι υπάρχει ένα νησί που ενώ είναι τόσο μικρό, είναι από τα πιο πυκνοκατοικημένα νησιά στον κόσμο, μιλάω για το Μανχάταν ε, φυσικά, ξέρεις ε, για το μετρό, για τις γραμμές που είναι πάνω και κάτω από τη γη, ξέρεις για το ε, Ellis Island που υποδεχόταν εκεί τους μετανάστες του προηγούμενου αιώνα, ε, ξέρεις ότι οι δρόμοι έχουν ε, νούμερα που είναι με οριζόντις και καθέτους. Έχει έτσι πολύ τακτοποιημένο ρημοτομικό σύστημα. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι πραγματικά αν μας πέταγε ένα αεροπλάνο εκεί ε, θα μας ήταν τουλάχιστον νοητικά πολύ αναγνωρίσιμα τα περισσότερα μέρη της πόλης. Οι The Go To beds έχουν μια πιο έτσι ομή άποψη για την πόλη. New York's alright if you like sex and phones. Είναι λοιπόν λίγο πιο από τους κυνικούς ε, θαυμαστές της ε, και λένε ότι οκ, είναι μια πόλη αλλά εκτός από το ότι είναι μια πόλη είναι ένα μέρος που μπορεί να γίνει ένα ναρκωτικό. Σίγουρα λέει υπάρχουν ε, παλιοί πίνακες, αλλά και στην πόλη σου λέει μπορείς να βρεις παλιούς πίνακες και σίγουρα θα έχεις το αγαπημένο σου μπαρ ή μέρος που θα ε, διαλέγεις ε, φαγητά barbecue, ψητά αλλά το να ζεις εκεί πέρα μπορεί να είναι πολύ σκληρό. Και όπως ε, λέει και το στερεότυπο, το να ζήσει σε τόσο πολύ κόσμο, τόσο κοντά και συνέχεια, καμιά φορά μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι ακόμα πιο μόνος. Ε, φανταστείτε λοιπόν να ζεις εκεί και το κάθε λεπτό της ε, ζωής σου ή να χρειαστεί να ε, σπρώξεις τη μουσική σου στην ε, άθλια μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης με τον τεράστιο ανταγωνισμό. Και κάπως έτσι σαρκαστικά μας λέει ε, το συγκρότημα ότι αν γράφεις μουσική ίσως ε, η πόλη σου χρειάζεται περισσότερο. Κάπως έτσι υπέρμαχη της ε, αποκέντρωσης. Θα το βρούμε σε πολλά τραγούδια αυτό του απόψινου αφιερώματος και ότι η αίσθηση είναι ότι είναι η πόλη που λατρεύουμε να μισούμε και ανάποδα. The Go to Beds, New York's Alright. Go to beds λοιπόν, the go to beds, μία λέξη. New York's alright if you like sex and phones. Καλησπέρα μικροφωνική στο φίλο Δημήτρη ε, και στη φίλη Άννη. Ε, τρόπος του λέει το είπα Δημήτρη ότι την μισούν. Δεν την μισούν, απλά νομίζω ότι αυτοί που μένουν εκεί κάποιες φορές μπορούν να τη βρουν αβίωτη, ας πούμε, με ηλικιώδεις ε, ε, ρυθμούς της καθημερινότητας. Μα γράφει και η Φιλιάνη, θα θέλει να την επισκεφτεί και ποιο δεν θα ήθελε. Ε, από ό,τι καταλαβαίνω, εκτός έτσι από ένα γενναίο ποσό για τα αεροπορικά, ε, να κάτσει εκεί, να μην κατσει 5 5-10 μέρες, θα κάτσεις ε, Σαββατοκύριακο, ε, θες ένα <laughs> σεβαστό ποσό. Οι Savatage εκτός από τα άλμπουμ τους που ήταν έτσι concept albums, είχαν και ένα δίσκο ο οποίος θεωρείται έτσι rock opera, το Streets. Είναι αυτός ο δίσκος και εκεί στην ε, πλοκή του σεναρίου κάποια στιγμή ο κεντρικός ήρωας του, της όπερας αυτής ε, αναλογίζεται αν τελικά ε, σαν σύμβολο η πόλη λέει κάτι ή όχι. New York City don't mean nothing. Η Σάββατα της ήταν αυτή, New York City Don't Mean Nothing. Για αυτούς που θέλουν έτσι να την ε, αποδομούν ή να την ε, ε, κατεβάζουν τέλο πάντων από το θρόνο <laughs> των πόλεων που μας κλέβουν την καρδιά. Οι Savatage, by the way, θα μας έρθουν και το καλοκαίρι. Ε, πλάκα έχει αυτό τα τελευταία χρόνια που ανακοινώνονται οι συναυλίες τόσο πολύ νωρίτερα. Ε, παλιά δεν γινόταν έτσι, ήταν μόνο ελάχιστοι μήνες μπροστά. Ενώ τώρα ξέρεις ήδη για το καλοκαίρι του 26 να κάνεις τα πλάνα σου, να βγάλεις τα εισιτήριά σου, όλα αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα και στον ε, φίλο Φώτη και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Είχα στη δουλειά κάποιους πελάτες Νεοϋορκέζους και μου εξηγούσαν ότι, OK, okay, εκτός από τα ας πούμε, πολύ ακριβά νίκια, και που πλέον οι περισσότεροι προσπαθούν να μην μένουν στο κέντρο και να κάνουν πούμε, για να πάνε στις δουλειές τους ότι περιγράφουν μια κατάσταση που μπορεί να λείπανε και 12 <laughs> ώρες ας πούμε από, την, ε, από το σπίτι τους για να προλάβουν να κάνουν όλες τις δουλειές, όλες τις υποχρεώσεις και να έχουν πάντων, το εισόδημα που τους επιτρέπει να, ε, να κάνουν όλα αυτά που θέλουν να κάνουν. Ε, αν κάποιος επιχειρούσε έτσι μια παγκόσμια συνωμοσία για παγκόσμια κυριαρχία θα ξεκινούσε φυσικά από τη ΣΥΠΑ και δεν θα ξεκινούσε από όπου και όπου θα πήγαινε στη Νέα Υόρκη και ίσως τότε να έβλεπε ότι το στρατηγικότερο σημείο που θα έπρεπε να καταλάβει θα ήταν ε, το νησί του Μανχάταν. Λέωναρτ Κοέν, First We Take Manhattan. Thank you. Twenty years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. guided by a signal in the heavens. Guided. I'm guided by this birthmark on my skin. Guided I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take by them. just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. and the plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. remember me. I used to live for music. Remember me. I brought your groceries in.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 We keep broadcasting. You stay tuned. αφήσαμε εσείως το πρώτο ημίωρο της απόψινής εκπομπής ήδη πίσω μας. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, είναι ο Κονιονέρ, είναι η εκπομπή Λάφστα Έθινα», είμαι ο Κώστας και έχουμε αφιέρωμα σε τραγούδια για την ε, Νέα Υόρκη. Οι Λετίγκρ ήταν αυτές, «My My Metro Card». Το να βγάλεις την ε, κάρτα για το μετρό, το tube, το subway όπως το λένε τέλο πάντων εκεί, είναι κάπως λέει σαν ένα στάδιο μοίησης. Ε, και όταν το κάνεις για πρώτη φορά είναι καλύτερα να ταξιδέψεις ε, μόνη, μόνος σου. Οι The Tigre ε, περιγράφουν πολύ χαρακτηριστικά τον ε, παιδιάστικο έτσι, ενθουσιασμό του να μπαίνει κανείς για πρώτη φορά στο χαόδες, αχανές σύστημα του μετρό της Νέας Υόρκης με αυτό το κομμάτι από το 1999 My My Metro Card έντονη έτσι, power punk ε, κιθάρα και το ρεφρέν που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, κολληματικό και το ντέφι που μας θυμίζει έτσι κλασικά κομμάτια των 60's ε, με γυναικείες ε, φωνές. Το τραγούδι στην ουσία περιγράφει το πόσο αποπροσανατολιστικό μπορεί να είναι, αλλά και ταυτόχρονα απελευθερωτικό, ένα ταξίδι μέσα στο σύστημα ε, του New York Subway. Όπως λέει και ένα στίχος, «Think I'll go a little, but then I go far». Νόμιζα θα πήγαινε για λίγο, αλλά τελικά <laughs> πήγα μακριά. Ε, εξηγεί η τραγουδίστρια Χάνα καθώς μας περιγράφει τις ατελείωτες ε, ε, πιθανότητες μεταφοράς και ταξιδιού ε, που το κάνει έτσι σαν να είσαι έτσι ένας αστικός εξερευνητής. Το κομμάτι My My Metrocard είναι έτσι μια νοσταλική ματιά στην ανέμελη εποχή που μπορούσε να το κάνεις αυτό, να εξερευνείς δηλαδή το, τις γραμμές με τους φίλους σου ε, πηδώντας ε, από το σύστημα εκεί που ανοιγοκλίνουν οι πόρτες turnstiles το γράφει το άρθρο, δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχη ελληνική λέξη και υψώνοντας λέει το μεσαίο δάχτυλο στον ε, δήμαρχο Τζουλιάνη θα τον θυμάστε φυσικά είχε αφήσει το στίγμα του εκεί στη Δημαρχία ήταν και αυτός που προσπάθησε πιο πολύ από οποιοδήποτε άλλο δήμαρχο να πολεμήσει τη μαφία η η οποία στα ήτης ε, ήταν λίγο κράτος εν κράτη μέσα στην πόλη. Ένα σύρσιμο λοιπόν της πλαστικής κάρτας και ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου για οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Κάπως έτσι οι Λετίγκρ οραματίστηκαν το μαγικό χαρτάκι του μετρό στα χέρια. Κάποιοι προσπάθησαν να ζήσουν στην πόλη και δεν τα καταφέρανε, είχαν τα πάνω τους και τα κάτω τους και ένα τέτοιο τραγούδι είναι του Jim Cross όπου μάλλον ε, την ε, έχει έτσι αποκηρύξει μέσα του «New York's not my home». around me, and all my thoughts were cloudy. And I had begun to doubt all the things that were me. Been in so many places, you know I've run so many races looked into the empty faces of the people of the night. And something is just not right, cause I know that I gotta get out of here. I'm so alone. Don't you know that I gotta get out of here, cause New York's not my home. though all the streets are crowded. And there's something strange about it. I lived there about a year and I never once felt at home. I thought I'd make the big time. I learned a lot of lessons awful quick, and now I'm telling you that they were not the nice kind. It's been so long since I have felt fine the reason that I gotta get out of here. I'm so alone. Don't you know that I gotta get out of here? Cause New York's not my home. νομίζω η Νέα Υόρκη είναι πρωταθλήτρια μέσα στις πόλεις που είναι έτσι προορισμός για ένα σωρό διαφορετικά πράγματα. Ε, αν είσαι ας πούμε χρηματιστής, σίγουρα θα θέλεις να βρίσκεσαι στο Μανχάταν. Αν είσαι ηθοποιός, ε, καλλιτέχνης, performer, ε, γλύπτης, οικαστικός, σίγουρα θες να είσαι εκεί. Αν ε, είσαι ας πούμε στο χώρο της εστίασης ή των ε, ξενοδοχείων και θες να δουλέψεις ας πούμε και να φτιάξεις όνομα, εκεί όλα, όλες οι αναπτυσσόμενες ε, ε επιχειρήσεις έχουν ένα σημείο αναφοράς σε αυτή την ε, πόλη. Κάποιοι λοιπόν το παλεύουν και κάποιοι δεν το καταφέρνουν ε, να αντέξουν ας πούμε τους ρυθμούς όπως ε, μας περιέγραψε εδώ και ο Jim Cross. New York's Not My Home. Ε, άρωμα έτσι 60s, 70s τραγουδοποίησης. Ε, εκτός λοιπόν από όλα τα πράγματα που είπαμε ότι κάνουν την πόλη ξεχωριστή, μιλώντας πιο πριν για τα τοπονύμια, το ποτάμι, το Hudson River δηλαδή, το Central Park, τους ουρανοξύστες, το Manhattan. Από πλευράς μουσικής υπάρχει και μια, ένα είδος που κυριολεκτικά γεννήθηκε εκεί και όχι όπου και όπου στις πιο κακόφημες ε, γειτονιές της πόλης. Boogie Town Productions, South Bronx. Yo, what's up, Blastmaster KRS1? This jam is kicking. Word. Yo, what up, D Nice? Yo, what's up, Scott LaRock? Yo, man, we chilling this funky fresh jam. I want to tell you a little something about us. We're the Boogie Down Production crew. And due to the fact that no one outside there knew what time it was, we have to tell you a little story about where we come from. South Bronx, the South South Bronx, South Bronx. people tell me this style is terrific. It is kinda different, but let's get specific. KRS1 specialized in music. I'll only use this type of style when I choose it. Party people in the place to be. KRS1 attack. You got dropped off MCA cause the rhymes you wrote was whack. So you think that hip hop had its start out in Queensbridge? If you pop that junk up in the Bronx, you might not live niggas you're in. South Bronx, the South South Bronx, South Bronx, the South South Bronx, South Bronx, the South South Bronx, South Bronx, the South South Bronx. I came with Scott LaRock to express one thing. I am a teacher and others are kings. If that's a title they earn, well, it's well deserved. But without a crown, see, I still burn. You settle for a pebble, not a stone like a rebel. KRS1 is the holder of a boulder, money folder. You want a fresh style? Let me show you. Now way back in the days when hip hop began, with Coca La Rock, Cool Herc, and then Bam. Beat Boys ran to the latest jam, but when it got shot up, they went home and said, "Damn, it's got to be a better way to hear our music every day." People's getting blown away, but coming outside anyway. They tried again outside and see the park power from a streetlight made the place dark. But yo, they didn't care. They turned it out. I know a few understand what I'm talking about. Remember, Bronx River, rolling thick with cool DJ Red Alert and Chuck Chill out on the mix. When Africa Islam was rocking the jams, and on the other side of town was a kid named Flash Madison and Millbrook projects. Casanova all over, you couldn't stop it. The Nine Lives crew, the Cypress Boys, the real rock steady taking out these toys. As odd as it looked, as Wallace it seemed, I didn't hear a peep from a place called Queens. It was 76 to 1980. The dregs in Brooklyn was crazy. You couldn't bring out your set with no hip hop because the pistols would go. So why don't you wise up, show off the people in the place that you are whack? Instead of trying to take out LL, you need to take your homeboys off the crack. Cause if you don't, well then their nerves will become shot. And that would leave the job up to my own Scott LaRock. And he's from South Bronx, South South Bronx, South Bronx. the Blast Master KRS1, the grand, incredible DJ Scott LaRock, Boogie Down Productions, fresh for 86, suckers. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε λοιπόν για τη Νέα Υόρκη και να μην αναφέρουμε τη γέννηση του rap και του hip hop που κυρίως ε, άνθησε σε αυτές τις γειτονιές, το Bronx και το Brooklyn. αν σας ενδιαφέρει αυτός ο ήχος, φυσικά έχουμε κάνει και αφιέρωμα και γι' αυτό. Ε, νομίζω στις ε, καλοκαιρινές εκπομπές θα βρείτε αφιέρωμα στο hip hop των 90s ε, πιο συγκεκριμένα. Boogie Down Productions ήταν αυτή. Καλησπέρα μικροφωνική στην φίλη Λιάννα και καλησπέρα στην Κατερίνα εδώ, τη δικιά μας του «Δεν πειράζει». αλλάζουμε τελείως ε, ύφος και κάτι από τα πιο παλιά, Τζόνι Μίτσελ, μας περιγράφει ένα πρωινό στο Chelsea. Chelsea Morning. a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window. And the traffic wrote the words. It came a ringing up like Christmas bells, and wrapping up like pipes and drums. Oh, won't you stay? We'll put on the day, and we'll wear it till the night comes. up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on the wall. The red, green, and gold to welcome you, crimson crystal beads to beckon. Oh, won't you stay? We'll put on a day, there's a sun show every Saturday. day, and the streets are paved with passers-by, and pigeons fly, and papers lie waiting to blow away. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I knew, there was milk and toast and honey, and a bowl of oranges too. Sun poured in like butterscotch and stuck to all my senses. Oh, won't you stay? We'll put on the date and we'll talk in present tense. και ήπιο και έτσι ε, ε, φθινοπορεινό το πρωινό στη Νέα Υόρκη από την Τζονι ε, Μιτσέλ της, ε, <clears throat> από το Chelsea Morning. Αντιθέτως, οι Purple Mountains που θα ακολουθήσουν έχουν μια πιο <laughs> ρεαλιστική εικόνα της Νέας Υόρκης. Αν έχετε δει σειρές, ας πούμε, αστυνομικές, ή και γενικά ταινίε θα έχετε δει πόσους μήνες κρατάει χιονόπτωση εκεί, σημειωτέων ε, ε, από γεωγραφικό ε, πλάτος είναι πολύ πιο ψηλά από την Ελλάδα και άρα πιο με ψυχρό κλίμα και πιο δρυμείς χειμώνες. Το κομμάτι λοιπόν είναι σαν να είναι αντίστοιξη στην, ε, στο κομμάτι της ε, Τζόνι Μίτσελ και μας ε, περιγράφει, έτσι πολύ λυρικά, το χιόνι πέφτει στο Μανχάταν σε μια αργή διαγώνια έτσι, κατεύθυνση στο Σάμπαθ, μάλλον θα εννοεί την Εβραϊκή Αργία, όπως συνηθίζεται. Ε, και μετά η, περιοχή γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένη. Ε, coming down in smithereens on Staten Island, Bronx and Queens. It's blackening the city streets, but he's safe inside with a fire crackling. Τι κλασική έτσι όμορφη χειμωνιάτικη εικόνα. Ε, μπορούμε να τη φανταστούμε με τους ε, έτσι να ορθώνονται τριγύρω μας και το χιόνι να πέφτει πυκνό. Purple Mountains, Snow is falling in Manhattan. drifting deeply down in Brooklyn. So much joy in merely looking. Inside, he's got a fire crackling. And on the couch, beneath an Afghan. Lies an old friend he just took in. Seeking shelter from the cold wind. streets and the streets beneath fast asleep. among the stars. I'll say goodbye to all my sorrow, and by tomorrow I'll be on my way. I guess the Lord must be York City. I'm so tired of getting nowhere, seeing my prayers gone unanswered. I guess the Lord must be in New York City. knocking at your back door. Ain't it wonderful to be where I've always wanted to be? For the first time I'll breathe free here in New York City. Say goodbye to all my sorrow, and by tomorrow city. So tired of getting nowhere and seeing my prayers gone on. wonderful to be where I've always wanted to be. For the first time, I'll breathe free here in New York City. Φτάσαμε και στα μισά της απόψινής εκπομπής. Μία ώρα πίσω μας, μία ώρα μας απομένει. Η εκπομπή απολαύστα ανέθινα, αφιέρωμα στο μεγάλο μήλο The Big Apple, New York. Χάρη Νίλσον με σχέση θεολογική με την πόλη I guess the Lord must be in New York City. Αν σας θυμίζει κάτι το κομμάτι, ήταν στο soundtrack εκείνης της ταινίας που φανταστείτε περιέγραφε ε, ζευγάρι να ερωτεύεται από email. Πού να ξέραν οι είσαι ε, τι θα πει Tinder, ε, dating apps και όλα αυτά του σήμερα. Τότε τέλο πάντων στα 90s ήταν το καινούριο πράγμα και εξαιρετικά ρομαντικό. Μια ιδεατή λοιπόν εικόνα, <coughs> με συγχωρείτε, της Νέας Υόρκης από τον Χάρι Νίλσον τόσο που ε, νιώθει ότι ο Θεός πρέπει να ε, κάτι εκεί. I guess the Lord must be in New York City. Μιλήσαμε για τους ε, σκληρούς χειμώνες, για τη ρομαντική άνοιξη της ε, Τζόνι Μίτσελ και το Chelsea Morning. μιλήσαμε για την σημασία της σκηνής του hip-hop ε, στη Νέα Υόρκη δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε και την ε, άνθηση της jazz εκεί και θα ακούσουμε μια πολύ σπουδαία κυρία να μας περιγράφει για το φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη. Billie Holiday, Autumn in New York. Autumn in New York Why does it seem so inviting Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. They're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn in New York, the gleaming rooftops at sundown. Autumn in New York. It lifts you up when you're run down. Gay ways and gay voices who lunch at the Ritz will tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York, you'll need no castle Of us that bless the dark on benches in Central Park. Greet autumn in New York. It's good to live it. ακούγοντας τέτοια κομμάτια με πηγαίνουν κατευθείαν ε, στις ταινίες της ε, που ανθίσαν εκείνη την περίοδο περίπου που τραγουδούσε και η Billie Holiday και κάπως έτσι στο vibe ε, το ασπρόμαυρο <laughs> και σαν την εικόνα που χρησιμοποίησα έτσι για πρόμο της εκπομπής αυτές οι αμαξάρες οι με τα τεράστια εξογκωμένα καπό και οι ουρανοξύστες οι πρώτοι ας πούμε της ε, πρώτης περίοδου του, της Νέας Υόρκης. Διάβαζα κάπου ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεις ε, σπίτι γιατί είναι και τόσο μα τόσο μα τόσο πυκνο κατοικημένα. Ε, όποιος ε, χώρος υπάρχει ελεύθερος έχει χτιστεί και κάθετα και με πολλούς, πολλούς ορόφους. Ε, μέχρι στιγμής ακούσαμε διάφορους ε, έτσι, μουσικούς και καλλιτέχνες να δοξάζουν ε, τις ομορφιές και τη γοητεία αυτής της πόλης. Υπάρχει όμως και μια πιο σκοτεινή πλευρά, αυτή των ε, ναρκωτικών. Και κάποιοι χρησιμοποιούσαν το μετρό έτσι, για βόλτες και για να αναψυχή και κάποιοι απλά για να πάνε να βρουν τον άνθρωπό τους την άκρη τους που λένε και στην ε, πιάτσα. Velvet Underground, I'm waiting for the man. boy, you chasing all women around. Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to different in my mind. dressed in black. Your shoes. διάβαζα με αφορμή το θάνατο του αγαπημένου Διονύση Σαββόπουλου την ε, κάθοδό του στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη εκεί ε, μέσα των, δεκαετίες του 60 και σκεφτόμουν ότι όπως εδώ ας πούμε στην Ελλάδα αν θέλει να είσαι μουσικός και θες να πετύχεις θα πρέπει να μεταφερθείς ε, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην ε, Αθήνα Κάπως έτσι γίνεται και στην Αμερική, η πολύ πολύ ταλαντούχη και πολύ φιλόδοξη μουσική κάποια στιγμή θα περάσουν <coughs> από τη Νέα Υόρκη. Κάπως έτσι νομίζω ήταν και με τους ε, Velvets ιστορία και με τον ε, Lou Reed αργότερα ως ε, μόνο το solo τραγουδοποιό. I'm waiting for the man. Και εδώ ο man, ο έμπορος της ηρωίνης, δυστυχώς. Και πάμε στο πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι αυτής της λίστας και ίσως αν σας έλεγα να ετοιμάσετε ένα αφιέρωμα για την πόλη, να ήταν και το πρώτο που θα σκεφτόσασταν. Αν και υπάρχουν ε, πολλά έτσι ήδη αυτοναφορικά κομμάτια, το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι τόσο έτσι εντυπωμένο στο συλλογικό ασυνείδητο των ε, Νεορκέζων και είναι ένα από τα τρία πράγματα που κάπως έτσι ορίζουν ε, την πόλη. Το ένα είναι οι New York Yankees, η ομάδα του baseball, το άλλο είναι η πόλη και το τρίτο είναι φυσικά ο Frank Sinatra. Ηχογράφησε το κομμάτι που θα ακούσουμε το 1979 περίεργο γιατί ακούγεται ακόμη πιο παλιό και κυκλοφόρησε το 1980. Η εκδοχή ωστόσο του Σινάτρα ε, πήρε ας πούμε ζωή μετά που η Λίζα Μινέλη το τραγούδισε για πρώτη φορά στην ταινία του Σκορτσέζη το 1977 που συμπροταγωνιστούσε απέναντι στον ε, Ρόμπερτ ε, Ντε Νίρο. Ε, στο peak των δυνατοτήτων της η Μινέλη ήταν ικανή να ανταγωνιστεί την ε, πομπώδη έτσι, παρουσία του ε, Σινάτρα και την, ε, τις οκτάβες ας πούμε της φωνής του ε, και ήταν ίσως από τις λίγες που μπορούσε να τον πλησιάσει σε ερμηνεία. έτσι λοιπόν, συν την ερμηνεία του Σινάτρα, συν την, αυτήν από τη Μινέλη, το κομμάτι έμεινε στην ε, ιστορία, σαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια που περιγράφουν ε, αυτή την πόλη. Και τι μπορεί να πει κανείς για αυτό το φοβερό στίχο «I want to wake up in a city that doesn't sleep». Θέλω να ξυπνήσω ένα πρωί σε μια πόλη που ποτέ δεν κοιμάται και είναι λίγο ε, δύσκολο να φανταστείς ότι ο Σινάτρα δεν ήταν ειλικρινής γιατί είχε μεγαλώσει και ο ίδιος απέναντι από τον ε, Χάτσον ποταμό στο Hoboken του New Jersey ακριβώς ε, μπροστά στη θέα του... Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει ελληνική λέξη. Skyline, Manhattan's Skyline. Ή, πώς λέμε κορυφογραμμή. Κάτι το ίδιο για την ε, γραμμή των ουρανοξυστών. Θα το ψάξω. Ίσως να μην υπάρχει και ακριβή λέξη, <laughs> γιατί δεν έχουμε και ουρανοξύστες, οπότε να χρειαζόμαστε τέτοια λέξη. Ο συνθέτης John ε, Κάντερ και ο παραγωγός Τον Κώστα, η, η ορχήστρα δηλαδή, έδωσε στο κομμάτι αυτή την έτσι διαχρονική χρειά του. Ε, το κομμάτι που σε μαγνητίζει και κολλάς κατευθείαν είναι αυτό το ρυθμικό από τις τρομπέτες και είναι έτσι μια από τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές φράσεις και η ερμηνεία του Σινάτρα σε πηγαίνει κατευθείαν πίσω σε ερμηνείες των εποχών της δεκαετίας του 40 και του 50. Να μην ε, φλυαρώ άλλο, ας ακούσουμε τον κύριο Φρανκ σε όλο το μεγαλείο του New York, New York. spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can Όπως ακριβώς μας το γράφει και ο Όμηρος, εμβληματικό κομμάτι για αυτή την πόλη. Είναι φοβερό γιατί θα πίστευω ότι είναι πιο παλιό κομμάτι, ακούγεται δηλαδή έτσι πιο τζαζίστικο παλιακό όπως ε, είπαμε και πριν και όμως είναι του 1979. Ε, μου δημιουργήθηκε απορία γιατί φυσικά λένε οι Νεοϊορκέζοι και γενικότερα οι Αμερικάνοι τη Νέα μεγάλο μήλο ε, διαβάζουμε λοιπόν εδώ ότι όλα ξεκινήσανε τη δεκαετία του 20 παρακαλώ, διότι υπήρχε μεγάλη σκηνή ε, υποδρομιακή και άρα στοιχημάτων όπου οι στάβλοι ας πούμε που δουλεύανε στην Νέα για να στείλουν τα άλογα να διαγωνιστούν εκεί πέρα ε, αναφέραν την ε, Νέα Υόρκη μεταξύ τους ως το Μεγάλο Μήλο, υπονοώντας ότι είναι το, η με το μεγαλύτερο βραβείο, το πιο ε, καλό χρηματικό αντίτιμο. Αντίστοιχα, ο όρος χρησιμοποιήθηκε και από τον ε, Φίτζ Τζέραλτ, ο οποίος ήταν αθλητικογράφος και κρατούσε μια στήλη για τις υποδρομίες που την ονόμαζε «Around the Big Apple» σαν να ας πούμε τρέχανε τα άλογα γύρω-γύρω κυνηγώντα το μεγάλο μήλο. Ε, στη συνέχεια η jazz μουσική σκηνή της δεκαετία του 30 οι μουσικοί που θέλαν έτσι να ακουστούν και να παίξουν στα μεγάλα κλαμπ της ε, Νέας Υόρκης ε, θεωρούσαν ότι αν το κάναν αυτό, αν καταφέραν να παίξουν δηλαδή σε νεοϊορκέζικα μαγαζιά αυτό ήταν μια ένα ορόσημο ας πούμε στην καριέρα τους, ένα κατόρθωμα και η καμπάνια του τουρισμού που σχεδιάστηκε στα 70s χρησιμοποίησε όλα αυτά τα ε, προσωνύμια και τις εντυπώσεις για την πόλη ώστε να στήσει ας πούμε το τουριστικό προϊόν και να την ε, δοξάσει σαν ολότητα ας πούμε της πόλης. Πάμε σε λίγο πιο μοντέρνα πράγματα. Jay-Z μαζί με την Alicia Keys. Ε, αν ο Billy Joel έκανε την αρχή με το New York State of Mind, εδώ έχουμε ένα εμβληματικό κτίριο ε, που είναι έτσι κατάσταση ζωής, στάση ζωής αν θέλετε. Empire State of Mind. Yeah, yeah, I'm out that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that bed stop. Home of that boy Biggie. Now I live on Billboard. And I brought my boys with me. Say what up to Tata. Still sipping my top. Sitting courtside. Knicks and Nets give me high five. I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. with OG at a Yankee game. That made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling Africa been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked city, it's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special, ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State. That's blinding. Girl, need blinders or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't bite the apple eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And if the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came in for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight.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 Across 110th Street, pushers won't let the junkie go trick on the street. You take it across the country. a better way out. Snorting that coke, shooting that dope, man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you find the same thing going Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushes for that go free. on the street. Ooh, baby. You can find it. all. Μπήκαμε και στο τελευταίο μισάωρο της απόψινής εκπομπής «Απολαύστε ανεύθυνα» αφιέρωμα σε τραγούδια που γράφτηκαν για τη Νέα Υόρκη. Και αν υπάρχει λοιπόν η λάμψη, ε, η κουλτούρα, η μουσική, το καλό φαγητό, το άφθονο χρήμα, υπάρχει φυσικά όπως είπαμε και η άλλη πλευρά του νομίσματος και μία από τις ε, άλλες πλευρές είναι φυσικά και τα γκέτο. Bobby Womack Across 110th Street. Ένα από τα κομμάτια που μπήκε στο Rock and Roll ε, ε, Hall of Fame και είναι ένα από τα πιο γνωστά του ε, hit και έχει το ίδιο όνομα με την ε, επώνυμη ταινία του 1972 του είδους Black Exploitation, αυτές οι φοβερές ταινίες των 70s με χρωμούς ε, πρωταγωνιστές. Ε, γράφτηκε λοιπόν και ηχογραφήθηκε και περιγράφει τη γραμμή που χωρίζει τους ε, σκληρούς δρόμους του Χάρλεμ από την, ε, το βορεινό άκρο του Central Park, σε αυτού του τεράστιου πάρκου της Νέας Υόρκης. Ε, η όλη αίσθηση είναι ότι ακούμε ένα τραγούδι αγώνα, struggle song γράφει εδώ ο αρθρογράφος, ε, το οποίο συνυπάρχει ε, και σε προσωπικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο με τον Γούμακ, ε, ο οποίος είχε γεννηθεί μέσα στην Ένδια στο Cleveland όμως, να θυμάται τι τους δικούς του αγώνες, να σπάσει ας πούμε τους δεσμούς με τον γκέτο. Και περιγράφει πολύ γραφειρά ε, τους ε, ε, ρατσιστικούς και γεωγραφικούς διαχωρισμούς που ακόμα και σήμερα πολλές φορές ισχύουν. Λένε στους στίχους The family on the other side of town would, would catch hell without a ghetto around. In every city you find the same thing going down across 100th Street. Ε, ακόμα και πόσες γενιές μετά το κομμάτι αυτό είναι ένα κομμάτι που εμπνέει αυτούς που θέλουν να ξεφύγουν από τη ζωή των ε, γκέτο. Ακούσαμε Λέοναρτ Κοέν στην αρχή, στο πρώτο μισάωρο, να μας περιγράφει πώς θα κατακτήσουμε την Νέα Υόρκη ξεκινώντας από το Μανχάταν. Θα τον ξανακούσουμε περιγράφοντάς μας ένα περίεργο ορόσημο της πόλης, το διαβόητο ξενοδοχείο Chelsea Hotel, όπου έμειναν πόσοι και πόσοι διάσημοι ε, ένας από τους πιο γνωστούς ήταν ο Sid Vicious και η φιλενάδα του Nancy Spudgen την οποία και δολοφόνησε σε ένα από τα δωμάτια αυτού του ξενοδοχείου. Leonard Cohen, Chelsea Hotel. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. Giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh. And that was called love for the workers in song, probably still is for those of them yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of that chivvying around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men. But for me, you would make an exception. And clenching your fist, for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself, you said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd you got a way I never once heard you say. I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen rock. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often. Λέωναρτ Κοέν, ναι μεν περιγράφει το ξενοδοχείο, αλλά κάπως αγγίζει και ένα θέμα που μάλλον τον είχε τσούξει, η διαβόητη περιπέτεια με την Τζάνις ε, Τζόπλεν. I don't need you, να το πιστέψουμε. Καλησπέρα μικροφωνική και στο φίλο Στέλιο που πολύ του άρεσε ο Γούμακ και βέβαια και ο Όμιλος μας γράφει από τα αγαπημένα του κομμάτια και καλησπέρα στον φίλο Γιώργο που μας γράφει τι έχει πάει στην ε, πόλη και ότι πόσο του θυμίζουν τα κομμάτια την ε, πόλη. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον το αφιέρωμα πέτυχε το σκοπό του. Ε, έχουμε αναφέρει πόσα και πόσα χαρακτηριστικά πράγματα της πόλης και αν μιλήσουμε για την νεότερη ιστορία της, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο τραγικό συμβάν της 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Πολλά κομμάτια γράφτηκαν για να μιλήσουν για το τραύμα της κατάστασης. Κανένα δεν ήταν πιο to the point και λιγότερο έτσι μυρολατρικό από αυτό τον ε, Interpol, New York City, με γράφεται μόνο μεταρχικά, NYC. Αυτή ήταν Ιντερπόλ με ένα αποχαιρετισμό στη Νέα Υόρκη που χάνεται. Η πόλη καταραίει, αλλά το ίδιο και η ζωή όπως την ξέραν οι περισσότεροι Νέα Υορκέζοι. Ένα group του early, έτσι, πρώτο punk που έχει ταυτιστεί με την πόλη της Νέας Υόρκης είναι φυσικά οι Ramones. Ε, μεγαλουργήσανε και ζούσανε στο Queens και το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι σαν να είναι ένας φόρος τιμής στα γκρουπ τους μεγάλους σαν με τη σειρά τους και συγκεκριμένα τους ε, Beach Boys. Το Rockaway Beach δεν είναι ακριβώς ένα κλασικό έτσι, κομμάτι παραλίας, αλλά στην ουσία <laughs> περιγράφει πόσο αβίωτη μπορεί να είναι η κατάσταση στην πόλη σε μια ζεστή και υγρή ημέρα και το μόνο που θέλεις να κάνεις είναι με κάθε μέσο και κάθε τρόπο να φύγεις, να φτάσεις ε, στην παραλία και να πάρεις ε, ανάσα με όποιο μέσο και κυρίως προτιμότερα με οτοστόπ γιατί όπως λένε και στο κομμάτι το λεωφορείο παρά είναι αργό και επίσης ο οδηγός ακούει δυνατά δίσκο που δεν μας αρέσει <laughs> καθόλου τουλάχιστον αν ήσουν ε, στους Ραμόνους. Μια πολυσύχναστη λοιπόν παραλία είναι ακόμα κάτι καλύτερο από μια πόλη που υδρώνουν τα τσιμέντα. Και όπως λένε και οι πολύ έτσι, λακωνικοί στίχοι του Δίδη Ramon μασώντας ε, έναν ρυθμό με την ε, τσίχλα μου, ο ήλιος είναι έξω και θέλω λίγο ακόμα. Rockaway Beats Και εκτός από τους φυσικά και υπήρχε στην πόλη το πανσύγνωστο Club CBGB, το οποίο όπως ε, θα θυμάστε, αν θυμάστε δηλαδή, ε, ήταν για άλλη χρήση. Τα αρχικά CBGB, Bluegrass και Country σημαίνανε και στη συνέχεια έγινε το πιο γνωστό έτσι punk bar της ε, εποχής ε, του 70 και του 80. Ε, πρόσφατα όταν ε, έκλεισε οριστικά το μαγαζί, ε, είχα διαβάσει συνέντευξη του πρώην ιδιοκτήτη ότι ξύλωσε την τουαλέτα και την πήρε μαζί του γιατί λέει δεν θα άντεχε να υπήρχε έτσι κάποιος ε, hipster ε, ε, κριτικός τέχνης ή γκαλερίστας και να την πουλήσει για μια περιουσία και να λέει ότι να, εδώ σε αυτήν την τουαλέτα ας πούμε κατούραγε ο Τζόι Ραμόν ή κάτι τέτοιο. Ε, αυτό ήταν λοιπόν φίλες φίλοι, ε, ένα μουσικό ταξιδιωτικό φιέρωμα έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να το απολαύσατε και να ταξιδέψετε και όσοι δεν έχετε πάει μαζί και εγώ να μπορέσουμε να πάμε κάποια στιγμή στο Μεγάλο Μήλο και να τα δούμε από κοντά όλα αυτά τα θαυμαστά. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Ε, θα σας αφήσω με τους Pogs που θα μας πούνε το Fairy Tale of New York που είναι ίσως έτσι το πιο νεοερκέζικο και συνάμα Ιρλανδικής έτσι, κουλτούρας ε, κομμάτι. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε, απολαμβάνετε ανεύθυνα. was Christmas Eve, babe. In the drunk tank, an old man said to me, Won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain dew. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in eighteen to one. I've got a feeling this year's for me and you. So high. see a better time when all our dreams come true. Right through you, it's no place for the old. When you first took my heart. Christmas Eve. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome. You were pretty queen of New York City. When, when the, the band, band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the jokes they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, Go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day. been that bad. You scumbag, you maggot, cheap, cheap, lousy faggot. Happy Christmas, your ass. I pray God it's our love. The boys of the NYPD choir still singing Galway Bride. And the bells are ringing out for Christmas Day. could have been someone down with me bile.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 You stay tuned. Τα απογεύματα όπως πρέπει να είναι, ταξιδιάρικα, χαλαρά αγαπησιάρικα. Μόνο στον Κόνη, κάθε Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα. να αντί στο Night Flight.